Copyright Goethe Verlag München Book 2 คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่ง Ένα Ένα คน Πρόσωπα πρόσωπα ดิฉัน Εγώ Εγώ ดิฉันและคุณ Εγώ και εσύ Εγώ και εσύ เราทั้งสอง Εμείς οι δύο Εμείς οι δύο เขา Αυτός Αυτός เขาและเธอ Αυτός και αυτή Αυτός και αυτή เขาทั้งสอง Αυτοί οι δύο Αυτοί οι δύο ผู้ชาย Ο άνδρας Ο άντρας ผู้หญิง Η γυναίκα Η γυναίκα เด็ก Το παιδί Το παιδί ครอบครัว Μία οικογένεια Μία οικογένεια ครอบครัวของดิฉัน Η οικογένειά μου Η οικογένειά μου ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ Η οικογένειά μου είναι εδώ Η οικογένειά μου είναι εδώ ดิฉันอยู่ที่นี่ Εγώ είμαι εδώ Εγώ είμαι εδώ คุณอยู่ที่นี่ Εσύ είσαι εδώ Εσύ είσαι εδώ เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่ Αυτός είναι εδώ και αυτή είναι εδώ Αυτός είναι εδώ και αυτή είναι εδώ เราอยู่ที่นี่ Εμείς είμαστε εδώ Εμείς είμαστε εδώ คุณอยู่ที่นี่ Εσείς είστε εδώ Εσείς είστε εδώ พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ Είναι όλοι εδώ Είναι όλοι εδώ.